من أهلها يقولون بأن محمدا مجنون فهو صدق مقالة القوم وكان عنده رقة يلقي بها من الجنون فقال لو أني أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فلقيت بهذه الرقى لعل الله أن يشفيه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إني سمعت الناس يقولون عنك بأنك مجنون وإن الله أعطاني رقى أرقي بها من الجنون فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعين هذا الذي سمعتموه فما كاد أن ينتهي منها حتى قال له يا محمد أعد علي كلماتك هؤلاء فإنهن قد بلغن ناعوس البحر لجة البحر من شدة التأثير فلما أعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات الطيبات المباركات وانتهى منها قال له يا محمد هات يدك أبايعك على الإسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك وعلى قومك قال نعم إني امرؤ مطاع في قومي وهكذا أسلم ضماث ثم أسلم قومه تبعا له بس فقط من سماع هذه الكلمات الطيبات المباركات فحري بالأئمة والخطباء ومن في حكمهما أن يستهلوا كلامهم بهذه الخطبة لما فيها من التأثير في القلوب كما سمعتم ولا أن يستبدلوها بالأدنى يستبدلون الأدنى بالذي هو خير كما فعل بنو إسرائيل يعني يتقدمون بكلمات منسوجات محبوكات من كلام المشايخ بينما هذه كلام وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها ونحن في هذه الأمسية المباركة التي جمعتني معكم بإذن الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالى أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الهدى وأن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من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 والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هنا انتهى دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى وبدأ عفوا <laughs> أه، تفضل بسم الله الرحمن الرحيم Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve günahlarımızın bağışlanmasını ondan isteriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin, kötü amellerimizin şerrinden ona sığınırız. allah Teala'nın hidayete erdirdiğini saptıracak, saptırdığını da hidayet edecek kimse yoktur. Şehadet ederim ki allah Teala'dan başka ibadet edilmeye hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü, kulu ve elçisidir. Ey iman edenler! allah Teala'dan hakkıyla sakının, takvalı olun, hakkıyla korkun. Ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Sizleri tek bir nefisten yaratan, bu nefisten eşini yaratan ve ikisinden de yeryüzüne birçok kadınlar, erkekler ve eşlerini yayan Rabbinizden sakının takvalı olun, korkun. Birbirinizden onun adına istekte bulunduğunuz Rabbinizden, Allah'tan ve akrabalık bağlarına riayet etmemezlikten sakının. allah Teala sizlerin üzerinde bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve dost doğru söz söyleyin. Zira allah Teala işlerinizi düzene sokar ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki gerçekten bir kurtuluşa ermiştir. Bundan sonra sözlerin en hayırlısı allah Teala'nın sözüdür, kelamıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur işlerin en şerlisi, işlerin en çirkini din adına yapılan ve dine sonradan sokulan şeylerdir. Bu tür şeylerin her biri bidat, her bidat sapıklık, her sapıklık da ateştedir. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle buradayız, bir araya geldik. Konuşmamıza başlarken bu girişle, bu mukaddimeyle girdik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla önemli bir şey konuşacağı zaman cuma hutbesinde, bayram hutbelerinde bu hutbeyi okurmuş. Az önce okumuş olduğumuz, az önce nakletmiş olduğumuz hutbeyi okurmuş. Ve ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikah merasimlerinde nikah kıyarken de bu hutbeyi, bu mukaddimeyi, bu girişi okurmuş. Çünkü bu hutbede birçok önemli olan, önemli konular zikredilmekte. Az önce dinlemiş olduğunuz gibi ayet-i kerimede de olduğu üzere allah Teala bizlere bizlerin yaratılışını anlatmakta. Ey insanlar sizleri tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Rabbi, Rabbinizden korkun. Sahabeden Aleykümselam. el-Ezdi radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında bir şeyler duyunca Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geldiğinde Mekkelilerin Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında o aklını yitirmiş bir mecnundur, delidir dediklerini işitiyor. Diyor ki o zaman ben de gideyim kendisine deli denilen bu adamı okuyayım. Okuyarak, dualar söyleyerek ola ki ne yaparım? Ona şifa veririm. Çünkü kendisi bu sahabe bununla meşhur olmuş, bunu iyi bilen bir kimseymiş. Özellikle aklı başından giden, aklı başında olmayan, deli olan kimseleri okurmuş ve bu şekilde tedavi ettiğini iddia edermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip diyor ki, duydum ki böyle böyle sana bazı şeyler isabet etmiş, seni okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu sözlerine karşılık olarak hemen az önce okumuş olduğumuz bu hutbeyi hacı denilen mukaddimeyi okuyor. Aleyhisselatü vesselam bu girişi yapıyor ona. Aleykümselam. Bunu duyunca bunu duyunca Dımat el-Ezdi radıyallahu an bunu duyunca Dımat el-Ezdi radıyallahu an diyor ki bu sözler çok etkili sözler. Bu sözler çok mükemmel sözler. Bunun tesiri denizin okyanusun dibine kadar ulaştı. Getir elini ey Muhammed. Ben sana beyat edeceğim, Müslüman olacağım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine diyor ki Dımada kendin adına mı beyat edeceksin yoksa kendinle birlikte kabilen adına da beyat edecek misin? Diyor ki Dımad radıyallahu anh ben kavmim içinde yaşadığım kabile içinde sözü geçen bir insanım. Benle birlikte kavmimin adına da biat ediyorum diyor. Ve böylece bu sahabe bu sözleri duyunca, az önce okumuş olduğumuz sözleri duyunca iman ediyor, Müslüman oluyor ve kavmi de kendisiyle birlikte Müslüman oluyor. Bu sözleri, bu sözleri duyunca, bu sözleri işitince. Onun için bizler de bu sünnete uyarak sözümüze bu girişle başladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu mukaddimeyle başladık. Yapılması gereken de budur. Sohbetlere, vaazlara, konuşmalara başlarken insanın bu hutbeyle, bu girişle başlaması lazım. Ama maalesef bugün bazı insanlar ne yapmaktalar? Sözlerine, derslerine başlarken bunun dışında birilerinin hamdıyla, birilerinin getirmiş olduğu salavatla, hocalarının getirdiği sıygayla derslerine başlamaktalar. Bu konuya da dikkat edelim. Ebu Seleme bin Abdurrahman İbni Avf Resul radıyallahu anh e, Ayşe radıyallahu anh'a geliyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığında namazda ne okurdu? Okuduğu dua neydi? Ayşe radıyallahu anh da onlara haber veriyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktığında şu duayı okurdu. Allahümme Rabbe Cibril'e ve Mikail'e ve İsrafil'e fatiras semavati vel ard alimel gaybi ve şehade ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânû fîhi yehtelifûn ihdini limehtulife fîhi minel hakki biiznik inneke tehdi men teşâ'u ilâ sıratim mustakim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece kalktığında diyor bu duayı okurdu gece namazında. Bu duada Allahu Teala'ya sena var, övgü var, hamd var. Zira burada Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Cebrail'in Rabbi olduğunu, Mikail'in Rabbi olduğunu, İsrafil'in Rabbi olduğunu, yeri ve göğü yaratan Fatır'ı olduğunu söyleyerek allah Teala'ya sena ediyor. Naam. Ee, فالدعاء هذا يتألف كما قلنا من قسمين أوله ثناء على الله ثم يأتي دعاء المسألة وهكذا وأنت تجد هذا موجود أيضا في الفاتحة حينما تقرأ الفاتحة فأنت تجد الثناء فيها على الله سبحانه وتعالى حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اهدنا الصراط المستقيم هنا جاء دعاء المسألة دعاء المسألة بعد الثناء ولذلك يقول الشاعر إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء يعني إذا سمعت أو رأيت رجلا يذكرك بمحاسن قد تكون فيها وقد لا تكون فلا يعني هو أنه يريدها وإنما يريدها جسرا إلى شيء آخر يريد منك شيئا كفاه من تعرضه الثناء فالثناء أولا ثم سؤال الله سبحانه وتعالى ثانيا آه، في عندنا في الكويت هناك في منطقة مثل مجلس هكذا سأل سائل يقول هل كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويتصدقون ويذكرون فكان الجواب من بعض الناس بأنهم لا يعلمون هذا إلا من النبي عليه الصلاة والسلام وأما الأنبياء السابقون فكانوا على دين آخر هكذا يظنون أن الأنبياء السابقون ما كان دين الإسلام وإنما دين النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو دين الإسلام ولكن إذا استعرضنا الآيات القرآنية من نوح عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم <clears throat>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 والسلام الذي هو أبو اليهود فنجد بقوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وأيضا يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر قصته في السورة المسمى باسمه دعا ربه سبحانه وتعالى قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين وموسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو فرعون ويدعو السحرة إلى دين الإسلام فلما حصل الذي تعلمون من إيمان السحرة فقالوا قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المسلمين مسلمين إذا كان موسى يدعو فرعون إلى دين الإسلام أنزل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام واسمع قوله سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون Evet bu duada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu duada duanın ilk bölümünde Allahu Teala'ya sena, övgü vardır. Duanın devamında ise Allahu Teala'dan ne vardır? Bir talep, istek vardır. Buna da biz ne diyoruz? Dua mesele, isteme duası. Çünkü önce duanın adabındadır, sena edilir. Ardından da allah Teala'dan bir şeyler talep edilip istenir. Zira Fatiha'da da, Fatiha her okuduğumuzda da aslında biz böyle yapıyoruz. Belki farkında değilsiniz ama Aleykümselam Önce allah Teala'ya hamd ediyoruz. Bildiğiniz hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu hadis-i şerifte olduğu üzere kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde allah Teala ne der? Kulum bana hamd etti der. Kul Errahmanirrahim dediğinde allah Teala der ki kulum bana sena etti, beni övdü. Kul Maliki yevmiddin dediğinde allah Teala der ki kulum beni temcid etti, beni övmeye devam etti, peş peşe beni sürekli övdü der. Dikkat edin bu üç ayetten sonra ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Ondan sonra ihdina sıratal mustakim. Bizi dost doğru yola ilet diyoruz. allah Teala'yı övdükten sonra, ona sena ettikten sonra ne yapıyoruz ardından? Bir şeyler istiyoruz, talep ediyoruz. Ee, Kuveyt'te bir mecliste, bir ilim meclisinde birisine şu soru soruluyor. Deniyor ki Diğer peygamberler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberler de namazı kılar mıydı, oruç tutar mıydı? Onların da yani dini aynı mıydı? Tabi e, hakkı bilmediği için doğruyu söyleyemeyerek diyor ki bu soruya cevap veren kimse hayır onların dini başkaydı. İslam ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile geldi. Sadece biz bu ibadetleri ne yapmaktayız? Onlardan değil de peygamberimizden öğrenmekteyiz. Onlar farklıydı diyerek hatalı bir cevap vermiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman bütün peygamberlerin İslam üzere olduğunu görüyoruz değil mi? Nuh Aleyhisselam'a baktığımız zaman, ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a baktığımız zaman, Yakup Aleyhisselam'a baktığımız zaman, Musa Aleyhisselam'a baktığımız zaman, İsa Aleyhisselam'a baktığımız zaman ne yapıyoruz? Onların hepsinin Müslüman olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de <laughs> Yunus suresinde diyor ki onlara Nuh'un haberini oku. insanlara, ey peygamber Nuh'un haberini oku. O, o kavmine <coughs> demişti ki ey kavmim benim şu anda bulunduğum makam size ağır mı geldi? Sana, size anlattıklarım ağır mı geldi? Ve allah Teala'nın ayetlerini hatırlatmam ağır mı geldi? Ben istediğinizi yapın. Ben allah Teala'ya tevekkül ettim. <coughs> Diyerek e, onlara meydan okuyor bu ayet-i kerimede. Ardından da diyor ki şayet geri dönecekseniz ey kavmim diyor Nuh Aleyhisselam gerisin geriye dönecekseniz, yüz çevirecekseniz ben sizden zaten bir ücret istemiyordum. Bir ecir beklemiyordum. Bu yapmış olduğum daveti bir karşılık olarak yapmadım zaten. Benim ecrim, benim ücretim, benim sevabım Allahu Teala'yadır diyor. Ve diyor ki e, ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Nuh Aleyhisselam böyle söylüyor. Ben Müslüman olmakla, Müslümanlardan olmakla emrolundum. Demek ki Nuh Aleyhisselam nedir? Müslümandır. Aynı şekilde Yakup Aleyhisselam'la ilgili Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bahsediyor. Diyor ki Yakup'a ölüm geldiğinde, o ölüm döşeğindeyken siz onun yanında değildiniz. Onun yanında mıydınız yoksa? O hani çocuklarına demişti ki vasiyet ederken benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Onlar da dediler ki bizler senin ilahına, atalarının, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına ibadet edeceğiz ve bizler onlara, bizler Allah'a Müslümanız diyerek cevap vermişlerdir. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam Allah Teala diyor ki İbrahim Yahudi değildi, Nasrani de değildi, müşriklerden de değildi. O neydi? Müslüman idi. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak da Firavun'la geçen konuşmasında ve Firavun'a tabi olan sihirbazların Müslüman olmasında diyorlar ki biz daha önce neydik? Müslümanlardan idik. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam havarilerini e, davet ettiğinde orada da e, ne deniyor? Şahit ol ki bizler de neyiz? Havariler diyor ki Müslümanlardanız. في الفاتحة التي نحن تكلمنا عليها أن القسم الأول منها ثناء على الله ثم في آخرها يأتي دعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط المنعم عليهم هذا مخالف ومغاير لكل من سبيل المغضوب عليهم وهم غير المغضوب عليهم يعني غير سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين يعني غير سبيل الضالين المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون هكذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سبيل المسلم صراطه الصراط المستقيم هو مجاف ولا يتقاطع لا مع سبيل المغضوب عليهم اليهود ولا يتقاطع مع سبيل الضالين النصارى أبدا إنما هو في طريق مستقل النبي عليه الصلاة والسلام خط يوما خطا مستقيما بعود كان في يده ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فرسم خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم قال هذا سبيل الله وعلى كل سبيل من هذه السبل المعوجة شيطان يدعو له لذلك حينما الله سبحانه وتعالى يذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة المهام التي أرسل بها ليخرجهم من الظلمات إلى النور فكان يكني عن الباطل بالظلمات وعن الحق بالنور فكان يذكر الحق بالمذكر بالمفرد وأما حينما يأتي إلى طرق الباطل فيتكلم عنها بالظلمات بجمع المؤنث السالم فدل هذا على أن الطريق إلى الله الصحيح هو طريق واحد بينما طرق الباطل كثيرة متعددة Evet. Az önce Fatiha'da söyledik ve dedik ki bizler ne diyoruz? İhdina sıratal mustakim. allah Teala'ya sena ettikten sonra, onu övdükten sonra <coughs> allah Teala'dan bir şeyler talep ediyoruz. Bir şeyler istiyoruz. Ne istiyoruz? Bizleri dost doğru yola iletmesini istiyoruz. Nedir bu dost doğru yol? Kimlerin yoludur? Ayetin peşinden de geldiği üzere sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Başka bir ayet-i kerimede de bu kendilerine nimet verilenler kimler olarak açıklanıyor? Ennebiyyin ve sıdd sıddıklar, şüheda, şehitler, salihin, salih kimseler. İşte sırat-ı mustakim dediğimiz dost doğru yol bunların yoldur. Ve bu yol tek bir yoldur. Bir tanedir bu yol. Ve bu yol hiçbir zaman Fatiha suresinin son ayetlerinde zikredilen gazaba uğratılmış ve dalalete düşürülmüş olanların yoluyla hiçbir zaman kesişmez. Kimdir o gazaba uğratılmış olanlar, gazaba uğramış olanlar? Yahudiler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi. Dalalete düşürülmüş, dalalete düşmüş olan kimseler kimlerdir? Hristiyanlar. Kendilerine nimet verilen kimselerin yolu o yol hiçbir zaman Yahudilerin yoluyla ve Hristiyanların yoluyla ne yapmaz? Kesişmez. Bir hadisi şerifte ashab anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir sopa var, asa var. Bir, o sopayla bir düz, dost doğru bir çizgi çiziyor toprağın üstüne. Ve allah Teala'nın şu ayeti kerimesini okuyor. Diyor ki, bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Bu yola uyun. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki sopayla çizmiş olduğu yolun, yolun yanlarına, sağına ve soluna çizikler atarak diyor ki bunlar da yollardır ve ayetin devamını okuyor. Sakın ha bu yollara ne yapmayın? Uymayın. Şayet bu yollara uyarsanız sizi ne haber? Allah'ın yolundan çıkarır. Ve aleyhissalatü vesselam devamla diyor ki bu doğru çizmiş olduğu çizginin, doğru yolun yanındaki bu yan tali yolların her birinin başında bir şeytan vardır. Ne yapar? İnsanları oraya davet eder. İnsanları o dalalete çağırır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misyonundan bahsederken onun nura çağırdığını bize zikreder. Aydınlığa çağırır. Ve insanları zulümattan, karanlıklardan çıkarır. Bu ayet ve buna benzer ayetlere baktığınız zaman Allahu Teala hidayeti, hakkı ifade eden nuru Arapçada da ve Türkçe'de de böyle naklediliyor.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 قال عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح ذهب عباد بن بشر وأسيد بن حذير إلى اليهود حيث كانت لهم بعض العلاقات التجارية مع اليهود فقال اليهود سألوا اليهود ماذا أنزل على صاحبكم فقرأوا هذه الآية ماذا قال صاحبكم فيها قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فقال اليهود إن هذا الرجل ما ترك أمرا من ديننا إلا وخالفنا فيه فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة فقال أحدهما يا رسول الله أفلا نجامعهن يعني إمعانا في مخالفة اليهود فأحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأوا ذلك منه انسلاه من عنده وخرجها وجاء النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هدية قدح من لبن فسأل عنهما فلم يجدهما فبعث في آثارهما فساقاهما من ذلك اللبن فعلما أنه لم يجد عليهما إلا في تلك اللحظة والعلة في ذلك أننا إذا أمعنا في مخالفة اليهود وقعنا في التشبه بالنصارى لأن النصارى إذا حاضت المرأة عندهم كأن شيئا لم يكن يعاشروها معاشرة الأزواج تماما بينما اليهود على النقيض من ذلك فإذا حصل هذا عند المرأة عندهم يجعلونها في غرفة مستقلة كأن بها مرضا معديا فجاء الإسلام بالوسط من ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فليس فلم يكن أمر الإسلام مفرطا كالنصرانية ولا متشددا كاليهودية وإنما كان وسطا في ذلك اصنعوا كل şeyin illa nikah. Evet. İşte bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uymakla emrolunduk. Bu dost doğru yola uymakla emrolunduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında uyguladığı önemli konulardan, önemli hususlardan bir tanesi de Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmek, onların yaptıklarının aksini yapmak idi. Allah Teala da ona bu şekilde emrediyordu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde diyor ki ben ve kıya ben e, kıyametten önce gönderilmiş bir peygamberim ve kılıcımla gönderildim. Benim diyor rızkım okumun gölgesinde yazılmıştır. Rızkım okumla birlik, birliktedir. Ben diyor ne yapacağım yeryüzünde Allah Teala ya yalnızca allah Teala'ya ibadet edilinceye dek savaşacağım, gayret edeceğim. Ve allah Teala zilli, zullu, sagarı e, allah Teala küçüklüğü, alçaklığı benim emrime muhalefet edenlere yazmıştır diyor. Ve ardından da diyor ki aleyhissalatü vesselam kim bir kavme benzerse o onlardandır. Bu hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki kim benim emrime muhalefet ederse allah Teala ona yeryüzünde küçüklük yazar, alçaklık yazar. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet inince sana hayız hakkında soruyorlar. Hayızdan soruyorlar. De ki bu bir kadınlara isabet eden bir hastalıktır, bir eziyettir. Bu hastalık döneminde ne yapın? Kadınlardan uzaklaşın. Ta ki temizlenene kadar uzaklaşın. Temizlendikleri zaman dilediğiniz yerden ne yapın? Tarlanıza yaklaşın. allah Teala temizlenenleri ve tövbe edenleri çok sever. Bu ayeti bu ayetin e, tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınlar bu dönemdeyken, özel durumlarındayken, hayızlıyken onlarla cima hariç, nikah hariç her şeyi yapabilirsiniz diyor. Bunu duyan sahabeden Abbad İbni Beşir ve Useyd İbni Hudeyr Yahudilerle birlikte ticareti olan sahabeler bunlar. Yahudilerle beraber ticaret yapıyorlar. Yahudilerin yanına gittiklerinde Yahudiler tabi diyorlar ki bu iki sahabeye bugün arkadaşınıza hangi ayetler indi? Dalga geçercesine. Neler geldi? Onlar da bu ayetleri okuyorlar. Bu ayetleri okuyorlar. Bunu duyan Yahudiler diyorlar ki sizin bu arkadaşınız hiçbir konuda bize ne yapmıyor? benzemiyoruz. Her konuda bize muhalefet ediyor. Bunda bile diyor. Bu iki sahabe peygamber aleyhissalatü vesselama gelip onlarla yani cima yapmayalım mı diye sorduklarında aleyhissalatü vesselamın suratı kızarıyor. Rengi değişiyor ve bu sahabe aleyhissalatü vesselamın bu halini görünce aleyhissalatü vesselamın yanından ne yapıyor? Ee, gidiyorlar, ayrılıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Yahudiler kadın hayızlıyken, özel dönemindeyken ne yapıyorlar? Onu <coughs> odanın, evin bir köşesine bırakıyorlar. Onunla ne konuşuyorlar, onunla ne beraber yatıyorlar, onunla ne de aynı sofrada yemek yiyorlar. Hristiyanlar da bunun tam tersi. Kadın hayızlı olduğu zaman, özel durumunda olduğu zaman sanki normal durumdaymış gibi her şeyi yapıyorlar. İşte gördüğünüz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Yahudiler gibi ne de Hristiyanlar gibi vasat bir ümmet. Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere değil mi? Bizler size ne yaptık? Vasat, orta bir ümmet yaptık diyor. ولم يقتصر الأمر على عدم التشبه بهم وإنما في مخالفتهم فيما إذا كانوا على حالة من الحالات الجبلية مثل موضوع الشيب فالله سبحانه وتعالى قد قدر الشيب على بعض الناس حينما يبلغون عمرا معينا ولما كان اليهود والنصارى يبقون على الشيب فمن أجل مخالفتهم قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال عليه الصلاة والسلام تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون فقال عليه الصلاة والسلام تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب وهكذا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بأشياء يظهر بها المسلم مسلم مستقلا بسمته الظاهر حتى يعرف في الطريق فأنا إذا قابلت أحدا من الناس في الطريق ما هو الذي يحملني على أن أطبق عليه تعاليم الإسلام فأقول له السلام عليكم السنت الظاهر الهدي الظاهر حينما أرى في الطريق يلبس هذه القبعة البيضاء هذه واللباس الإسلامي فهذا أقول مسلم فأقول له السلام عليكم وإذا كان يلبس اللباس الغربي فأنا أخشى أن يكون على غير الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم فلا يجوز بداءتهم بالسلام وإنما إذا اضطرت اضطر, اضطر الإنسان المسلم بحكم العلاقة المختلطة اليوم أن يبدأه بسلام ليس من سلام أهل الجنة لأن السلام عليكم هو سلام أهل الجنة وإنما يسلم عليه بالسلام المعهود عندهم صباح الخير ومساء الخير وهذا الذي هو أصبح مشتهرا بين المسلمين إذ أنهم يعني يربؤون بأنفسهم أن يقولوا السلام عليكم يقولون تحية طيبة مثلا أو يقولون صباح الخير أو مساء الخير يستبدلون الأدنى بالذي هو خير تماما كما كان يفعل بنو إسرائيل وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كثيرا من هذه الأمة سوف يتبع سبيل اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا آل يهود والنصارى قال فمن الناس لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هنا جحر الضب اختاره لأن جحر الضب ملتوي فيكون الاتباع بحذافيره أيضا يعني يذهبون يمينا تذهبون يمين شمالا شمالا هكذا ولكن والحمد لله رب العالمين بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمة طائفة سوف تبقى إلى قيام الساعة قائمة بأمر الله قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون الناس الله يجعلنا وإياكم منهم وأنا هذا المجلس شبهني بمجلس الشيخ ناصر الدين تماما يعني كانت المشاهد والمناظر هذه يعني لها ما يحاكيها قبل خمسين عاما كان الناس يعني من الطبقة المتوسطة والأدنى من الفقراء الذين يعني يأتون حينما يجدون لا يجدون إلا جهدهم ويأتون طبعا بصعوبة حتى يسمعوا الدرس وأنتم يبدو على هيئتكم من هؤلاء الناس فسبحان الله كيف يعني عاد الأمس الغابر والتقى مع هذا اليوم الحاضر Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece onlara benzeme hususunu yasaklamış değil, onların yaratılış gereği olan hallerine dahi muhalefet etmeyi emretmiştir. Mesela insan oğlu ömrü ilerlediği zaman, yaşı büyüdüğü zaman saçının, sakalının rengi ne yapar? Aklaşır, beyazlaşır. Bu konuda bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere saçımızın ve sakalımızın rengini değiştirerek Yahudi ve Hristiyanlara benzememeyi emretmiştir. Onların elinde olan bir şey değil. İnsanlıkları gereği. Belli bir yaştan sonra saçlar, sakallar beyazlıyor. Ve aleyhissalatü vesselam bu konuda bile onlara muhalefet etmeyi emrediyor. Bir gün aleyhissalatü vesselam Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Ensardan ihtiyar topluluk. Ensar biliyorsunuz Medineliler. Sahabeden Medine'de olanlar. Ensar'ın ihtiyarları oturmuşlar bir mecliste. Hepsi bembeyaz. Yani saçları, sakalları ak. Ağarmış ihtiyarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey ensar topluluğu. Ey ensarların topluluğu. Ne yapın? Saçınızı, sakalınızı hammiru, kırmızı, kızıl yapın. Yani kınalayın, rengi ne yapsın? Ya da safiru ya da ne yapın? Sarı yapın. Safran kullanın, sararsın. Boyayın, değiştirin bunun rengini. Ve ne yapın? Ehli kitaba muhalefet edin. Yahudi ve Hristiyanlara böyle yaparak ne yapın? Muhalefet edin. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaparlar? Saçlarını ve sakallarını boyamazlar, rengini değiştirmezler. Beyaz olarak bırakırlar. Diyor ki sahabeler, ey Allah'ın Resulü onlar ne yapmaktalar? Sirval girmekteler. Bol pantolon giymekteler. Sirval girmekteler. İzar takmamaktalar. Etek giymemekteler. Biz ne yapalım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam hem sirval giyin hem de izar giyin. Bazen onu giyin bazen onu giyin. Bir şeyi tek başına yaparsanız yine onlara benzemiş olacaksınız. Diyorlar ki aynı şekilde onlar ne yapmaktalar? Terlik girmekteler. Huf giymekteler ama ayakkabı giymemekteler. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bazen huf giyin, terlik giyin. Bazen ayakkabı giyin. böylece onlara ne yapmış olacaksınız? Muhalefet etmiş olacaksınız. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman şahsiyeti ne yapmak istiyor? Onlardan ayırmak istiyor. Ben diyor hocamız sokakta yürüdüğüm zaman, yolda gittiğim zaman karşıma çıkan bir insanın Müslüman olup olmadığını nasıl bileceğim? Eğer Müslümansa cennet ehlinin selamı olan selamı vermek istiyorsam onun bana Müslüman olduğunu anlatacak şey nedir? Elbette ki onun dış görünüşüdür. Ben ona selam vermek istiyorsam, selamla başlamak gerekiyorsa onun ne olması gerekiyor? Müslüman görünümde bir kimse olması gerekiyor. Ancak eğer olmazsa, Müslüman kişiliğinde, kimliğinde, yani dış görünüşünde değilse ben onun Müslüman olmadığını başka bir şekilde bilemem. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yahudi ve Hristiyanlara ne yapmayın karşılaştığınız zaman Selamla vermeyin. Selamla başlamayın. Onlar size selam verirse siz de sizin üzerinize deyin. Durun. Veyahut da ne yapılabilir? Bu kimselere eğer Yahudi ve Hristiyan kimselere selam verecek. Merhaba gibi, hayırlı sabahlar gibi şeylerle selam verilebilir. Ama insanın kafasında takke varsa, kılığı, kıyafeti Müslümana benziyorsa selam. ne yaparsın? Ona selamla başlarsın. Tabi bu arada maalesef günümüzde Müslümanlara başka bir hastalık daha isabet etmiş. Selam yerine insanlar kendi aralarında ne kullanıyor artık? Sabah. Hayırlı sabahlar, merhaba gibi neler kullanıyorlar? Sözler kullanıyorlar. Halbuki ondan daha hayırlısı nedir? Cennet ehlinin selamıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ümmetin Yahudi ve Hristiyanlara uyacağını ne yapmış? Çağlar önce haber vermiş. Diyor ki ashabına dönerek sizler sizden öncekilerin yollarına karış karış arşın arşın adım adım uyacaksınız. Onlar o çölde yaşayan, çölde yaşayan, dab diye bilinen Arapçada, o hayvanın çukuruna girseler, sizler de onların peşinden o çukura girersiniz. Ashab diyor ki onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı Allah'ın Resulü? Diyor ki aleyhissalatü vesselam ya kim olabilir ki? Dikkat ederseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin onlara benzemedeki örneğini bize bir hayvanla veriyor. Bu çölde yaşayan bu hayvanın yuvasına girseler onlar onların ardından sizler de gireceksiniz diyor. Çünkü bu hayvanın yaşamış olduğu çöldeki yuvası öyle bir yuvadır ki girintilidir. Sağa sola böyle girerek çukur açar çölün ortasına. Yani onlar diyor ki aleyhissalatü vesselam Yahudiler ve Hristiyan sağa gitse siz sağa gideceksiniz, sola gitse siz sola gideceksiniz. Her şeyiyle ne yapacaksınız? Onlara uğrayacaksınız. Ama Allah hamdolsun ki kıyamet gününe kadar zahir olacak, hak üzere olacak bir topluluktan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Az bir topluluktan. Onlara muhalefet edenlerin muhalefet etmesi, onları yarı yolda bırakanların yarı yolda bırakması onlara zarar vermeyecek diyerek bu topluluğu müjdeliyor. Ben de sizlerle burada bir araya geldiğimde bundan 50-60 sene önce Suriye'de Şeyh Albani Rahimahullah'ın böyle toplantı yaptığı ilim meclisleri vardı. Onları hatırladım. Yani size baktığım zaman onları gördüm. Onlar da böyle bu toplumun orta tabakası ve alt tabakasından insanlardı. Sizi de böyle gördüğümde bu toplumun orta ve alt tabakasında belli meşakkatlerle bu derse gelen giden insanlarsınız. Demek ki dün bugüne ne kadar ne kadar da çok benziyor. وثمة عبارة أخيرة مهمة في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال عليه الصلاة والسلام وفروا عثانينكم وقصوا سبالكم وخالفوا أهل الكتاب Evet, az önceki naklettiğim hadiste, bu Umam hadisinde sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü onlar ehli kitap sakallarını keserler, bıyıklarını uzatırlar. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sizler sakalınızı uzaltın, Bıyıklarınızı kısaltın ve onlara muhalefet edin. Benim söyleyeceğim sözler bunlar. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah ve